Brojni su razlozi koji dovode da u jednom društvu, jednoj zajednici, jednoj organizaciji ili ustanovi postoje loši međuljudski odnosi, da postoji nesloga, nerazumijevanje i tako dalje. Ti razlozi kako stvaraju loše međuljudske odnose među ljudima, s jedne strane Isto tako sa druge strane uzimaju dobra djela onih koji budu uzročnici činjenja tih stvari koje dovode do općeg poremećaja u međuljudskim odnosima. Jedan od razloga koji dovodi do ovoga poremećaja jeste i ogovaranje. Grije za koga su složni islamski učenjaci kako spominje Ibn Hazm i kako spominje Ibn Kethir, i kako spominje Ibn Hajar i brojni drugi, grijeh koji je haram po konsensusu, znači haram je zabranjen kod svih islamskih učenjaka. A Imam El-Kurtubi, Mufesir, kaže da je to veliki grijeh po konsensusu uleme. Da je veliki grijeh. A veliki grijeh je ono što graniči sa nevjerstvom i kufrom. Bojati se je za čovjeka koji čini veliki grijeh da svakog momenta ne upadne u ono što je veće od toga, a to je kufur i nevjerstvo, širk. Kako se bojimo za čovjeka koji čini mali grije, da upadne u veliki grije, čovjek koji gleda žene, razmišlja i slično tome, za njega se je bojati svaki moment da će upasti u ono što je Allah te barak je otala strogo zabranio, što je velikim grijehom učinio, a to je nemoral. A tako i čovjek koji čini veliki grijeh, za njega se je bojati i relativno je očekivati da će on jednoga dana upasti ono što je veće od toga. A to je kufur u Allaha te barake wa ta'ala, znači nevjerstvo. Ovaj veliki grijeh možemo sa pravom kazati da je najrašireniji grijeh među muslimanima. Nema ni jednog jedinog grijeha da je više raširen među muslimanima, bilo da se radi onima koji se drže vjere ili onima koji se ne drže vjere. Od čega? Od ogovaranja. Pa ćete naći muslimana koji ne klanja, to je grije sam za sebe i o njemu se posebno treba govoriti. No međutim naćeš ga da ne krade, da ne ubija, da ne pljačka, da ne vara i tako dalje. Ali ćeš rijetko naći muslimana da nije upao u ovaj grije, a to je grije ogovaranja. Naročito kada znamo preciznost i postavke koje su postavili islamski učenjaci i šta sve smatraju ogovaranjem, što ćemo inša Allah vidjeti kroz naše ako ne današnje, onda možda naredno izlaganje koje će biti također vezano za ovu temu, inša Allah. Uzvišen je Allah te barak je otala je u Kur'anu zabranio ogovaranje. Pa je kazao ođel, Ja ejuha amenu čtenibu kethirem mina van Inna ba'da vanni ism. Wala teđesesu wala jagtab ba'dukum ba'da ahadukum e أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, u istinu su neka sumnjičenja grije. I nemojte jedni druge uhoditi i nemojte jedni druge ogovarati. Nemojte uhoditi jedni druge, uhođenje je također veliki grije. I nemojte jedni druge ogovarati, Zar bi neko od vas volio da jede meso svoga mrtvog brata? Pogledajte čime uzvišeni Allah te barak je otala poredi ogovaranje. Sa jelom mesa mrtvog brata čovjeka muslimana umro, počeo se raspadati, ko je spreman da priđe i da jede to meso? E, takav je tretman i tako se tretira ogovaranje kod Allaha te barak je otala. Bileži imam El Bejhaqi u svome sunenu priču Majza, El Eslamija, koga je šeitan prevario pa je počinio nemoral. Pa je došao kod poslanika sallallahu alaihi i rekao mu o Allahov poslaniće ja sam počinio nemoral očisti me. Da vidite braće, samo koliki je grije i kako je to ružan postupak da se jede meso, lešine. A po naročito meso ljudsko koje se ne može jesti ni u kom slučaju. Pa kaže majz o Allahov poslaniće ja sam počinio nemoral očisti me. Pa mu kaže poslanik sallallahu ve selleme: idi i pokaj se Allahu dželešanu odbio ga. Pa je došao drugi put, kaže, o Allahov poslaniće, ja sam počinio nemoral, očisti me, pa ga je opet odbio. Kaže, pokaj se Allahu te barake o Pa tako i treći put. Kada je došao četvrti put, upitao ga je poslanik sallallahu alaihi selleme: jesi li ti lud? Kaže, nisam o Allahov poslaniće. Kaže, jesi li pio alkohol? Kaže, nisam o Allahov poslaniće. Kaže, priđi. Pa ga je primirisao poslanik sallallahu sallam, pa nije osjetio od njega da je pio alkohol. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi selleme: znaš li ti šta je nemoral? Kaže, znamo Allahu poslaniče. Znaš li kako izgleda počiniti nemoral? Kaže, znam. Pa ga je poslanik sallallahu alaihi pitao, je li se desilo to i to, jesi li učinio tako i tako, da se sto posto potvrdi? Kaže, jesam. Pa je naredio poslanik sallallahu alaihi da ga kamenuju. Kada su ga kamenovali, dva su čovjeka razgovarala, pa je rekao jedan, pogledajte, kaže ovoga, Allah je sakrio grijeh koji je počinio, pa je on sam svoj grijeh pokazao, pa je kamenovan kao što se kamenuje pas. Kada je to čuo poslanik sallallahu sallam prešutao je te riječi. Kada su nakon toga izišli napolje, prošli su pored jedne udubine u kojoj je ležalo mrtvo magare. Pa je poslanik sallallahu sallam sišao u tu udubinu i digao njegovu nogu i pozvao, kažu gdje je taj i taj. Kažu evo nas o Allahu poslaniče, kaže siđite vamo i kaže jedite ovo mrtvo meso, ovu lešinu. Pa su kazali o Allahu poslaniče, a ko to može jesti? Kaže poslanik sallallahu alejhi tako mi Allaha, ono što ste vas dvojica počinili, malo prije je gore od jela mrtvog ovoga magarca ili mesa, ovog mrtvog magarata. Tako mi je Allaha, kaže poslanik sallallahu sallame, on se kupa i naslađuje se sa dženeckim rijekama. Pogledajte, braćo, kako je ružno da čovjek ogovara svoga brata muslimana. I da o njemu ružno govori. Majzi je došao i tražio da ga poslanik sallallahu sallame očisti od grijeha koga je počinio. Kako da ne traži, kad je Allah te barak i otala za taj grijeh kazao وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سدر يتشي الله تبارك وتعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا I oni koji ne čine nemoral, a onaj ko to bude činio srešće Allaha Đelešanu kao griješnik, takav će imati duplu kaznu na sudnjem danu. I takav će vječno boraviti u vatri džahennemskoj. Kako da ne traži da ga Allah te barak je otala očisti od grijeha za koga poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u hadisu koga bilježi Ebu Jala imam Hakim sa dobrim lancem prenosilaca kada jedan narod ili jedno mjesto ili jedan grad kada se među njima raširi nemoral i kamata oni su ohalalili i oni su izazvali Allahovu kaznu na sebe. Kao da su kazali gospodaru naš, sada saspi svoju kaznu na nas i sada nas kazni pravim azabom. I kako da ne traži da ga očisti od grijeha za koga je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, kada čovjek čini nemoral, iz njegovog tijela iziđe iman, pa bude iznad njega kao jedan oblak. Iza njega stoji kao oblak, dok ne završi sa tim ružnim postupkom. Pa se onda taj njegov iman i to njegovo vjerovanje ponovo vrati u njegovo srce. No međutim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve čuo zato što je majz radijallahu anhu očišćen od grijeha koga je počinio, kada je čuo tu dvojicu muslimana, kazao je: "Gore vam je ono što ste učinili od toga da ste jeli znači meso ovog mrtvog magarca." Nije dozvoljeno bratu muslimanu da dira u čast i hurmet svoga brata. Ni u kom slučaju. Pogledajte samo slučaj koji je zabilježio imam Ebu Davud u svome sunenu od Aisha radijallahu ta'ala anha sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže da je Safija bintu Hujeji imala devu koja je umrla. A kod Zeynebe su bile dvije deve. Ona je imala dvije deve. Pa je kazao poslanik s.a.v. Zeynebi daj jednu devu Safiji. Pa je kazala da dam svoju devu toj židovkinji. Tako je kazala. Da dam devu svoju toj židovkinji. Pa je poslanik s.a.v. naljutio se i izolirao se od nje i nije joj prilazio cijeli mjesec Zulhidžet i Muharrem i nekoliko dana mjeseca Safara. Nije nikako prišao. Prekinuo je odnos sa njom zbog čega? Zbog riječi koje je kazala, zar da dadnem toj židovkinji svoju devu. Jer je dirnula u njenu čast. Pa je poslanik sallallahu zbog toga se izolirao i nju zbog toga kaznio. Pa joj znači nije prilazio više od dva mjeseca. Bileži Ebu Šejih sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Amra ibn Asa da je prošao pored mrtve mazge. Pa je kazao svojim prijateljima da neko od vas napuni svoj stomak sa mesom ove mrtve mazge, to mu je bolje nego da napuni svoj stomak sa mesom svoga brata muslimana. E yuhibbu ahadukum e jekule lahme hihi mejten fekerihtumu. Zar neko od vas voli da jede meso svoga brata, vi to istinu mrzite. I bilježe Buharija i muslim od Ebu Musa Elešarija, radijallahu ta'ala anhu, da je pitao poslanika, sallallahu alaihi wasallame, koji su to muslimani najbolji? Koji je to musliman najbolji u Allahov poslaniče? Pa je kazao poslanik, sallallahu alaihi wasallame, men selimel el muslimune min lisanihi o jedihi. Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruke su mirni drugi muslimani. To je najbolji musliman. Jer takav je musliman i na riječi i na dijelu. Ne govori jedno, a radi drugo. Šta znači ovdje? Od čijeg su jezika i ruke mirni drugi muslimani? Znači ne ezijetiš i ne uznemiravaš braću muslimane niti svojim govorom, niti svojim postupcima. Jednostavno, miran od tebe u svakom pogledu. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve govorio kako prenosi Seuban u predaji koju bilježi imam Tabarani u Leusatu sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao blago se onobe ili tuba limen melek lisane blago se onome ili tuba džennetsko jedno drvo koje mu pripada u džennetu onome ko obuzda svoj jezik i ko bude pazio na svoj jezik i koji se zadovolji sa svojom kućom i koji bude plakao nad svojim grijesima koje je počinio. Tuba, neki učenjaci ovo tefsire, da je to drvo u džennetu, a neki kažu tuba znači blago se onome ko znači bude vladao sa svojim jezikom i ko bude gledao znači svoje greške i ko bude gledao svoje propuste. I bilež imam Tabarani u El od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu da je govorio والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء نحوج إلى طول سجن من لسان Tako mi je onoga pored koga drugog Boga nema. Nema ništa na kugli zemaljskoj da je potrebnije da bude u okovima i u zatvoru više od jezika. Ako ima nešto da je potrebno da bude okovano i zatvoreno, to je jezik. To jeste da čovjek što manje priča sa svojim jezikom. Mi sada, inša Allah, govorimo o obavezi čuvanja jezika. A u našem narednom predavanju ćemo govoriti o ogovaranju i propisima nekim koji se vežu znači za ogovaranje. Ali je nužno prije znači govora o ogovaranju da spomenemo neke predaje koje govore o obavezi čuvanja jezika. Jer kada čovjek ne čuva svoj jezik ne može se sačuvati ni, ne može se sačuvati ni ogovaranja. Biliži imame Tirmizi u svome El Džamija sa lancem prenosilaca koga je ocijenio vjerodostojnim. Imam Ibn Mađe i Hakim koji ga također smatra ispravnim od Sufjana Ibn Abdillaha Estekafija da je kazao poslaniku sallallahu alaihi vseleme o Allahu poslaniće reci mi jednu stvar koje ću se ja držati. Kaži mi jednu stvar koje ću se pridržavati koja će me spasiti. Pa mu je kazao poslanik sallallahu alaihi vseleme reci moj gospodar je Allah potom istraj. Kaži moj gospodar je Allah, potom istraj na pravom putu. Pa mu je kazao Sufjan ibn Abdillah, o Allahu poslaniče, a čega se ti to najviše bojiš za mene? Koja je to stvar koje se ti plašiš za mene? Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame ovo, pa je uzeo za svoj jezik. To je stvar koje se najviše bojim za tebe, ja Sufjan, o Sufjan. Zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, što ogovaranje i jezik izgaraju čovjekova dobra djela, on ne osjeti. Kada čovjek počini neko ružno djelo, kada prevari, kada ukrade, kada otme, nepravdu učini, on osjeti tegobu u svojoj duši. Jer je to vidno, ljudi ga gledaju i tako dalje. No međutim, kada čovjek ogovara, to je nešto što se ne vidi. Pa to uzima njegova dobra djela, a čovjek i ne osjeti. Pa će biti od onih koji su došli na sudnji dan, kako kaže poslanik sallallahu sallame, Znate li ko je bankrotirao? Ko je propao? Kažu znamo o Allahu poslaniče. Ko nema dinara, dinara i dirhema? Ko nema zlatnika i srebrenjaka? Taj je propao. Kažu nije. Propao je čovjek koji dođe na sudnji dan, a ima puno posta, puno hađa, puno namaza, puno zekijata, puno dobročinstva, puno, puno, puno, ali je ogovorio ovoga dirno u čast ovoga, potvorio ovoga, udario ovoga, pa kada dođu na sudnji dan svako uzima svoj dio. Pa kada se uzme od njega nema ništa više, onda oni svoja loša djela i svoje grijehe stavljaju na njega, pa onda sve to završi u vatri džehennemskoj. E takav je prava propalica. Pa bi bila prava šteta da čovjek znači svojim jezikom uništi sam svoja djela koja je počinio. U drugoj predaji stoji da je al hadis ibn Hisham kazao poslaniku sallallahu alaihi na savjetu ime o poslanice pa mu je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi dobro čuvaj ovo pa je pokazao pa je pokazao na svoj jezik. U predaji koju bilježi imam Ahmed i Ibn Ebi Dunija sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa Ibn Malika radijallahu ta'ala anhu stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao La jestaqimu imanu abdin hatta jestaqime kalbu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل La ya'manu Neće čovjek imati pravi iman dok njegovo srce ne bude u istikametu. Dok ne bude čvrsto u vjeri i u dinu. A neće njegovo srce biti čvrsto dok ne bude čvrst njegov jezik. Pa vidimo kako jedan dio utječe na drugi. A sve se to na kraju vraća na srce, tako znači da sve to vraća na čovjekov iman. I neće ući u džennet čovjek čiji komšija nije miran od njegovog zla i od njegovih jezijeta koje čini. Pitao je Muaz ibn Džebel radijallahu anhu poslanika sallallahu alaihi wasallame o dijelu koje će ga uvesti u džennet. Kaže, reci mi o Allahu koje je to dijelo koje će me uvesti u džennet? Pa je kazao poslanik sallallahu sallame da vjeruješ u Allaha te barake o teala i da mu druga ne pripisivaš i da namaz obavljaš i da postiš i zekija daješ i hađ obaviš i džihad vodiš pa je spomenuo znači sve one temene dina i vjere Potom je kazao i da čuvaš svoj jezik o Muaz. Pa je kazao Muaz ibn Džebel, o Allahov poslaniče, zar ćemo mi biti pitani i obračunavani za ono što govorimo? Pa je kazao poslanik s.a.v. Sekletke umuke ja Muaz. O Muaz, izgubila te tvoja majka. Zar će ljudi završiti u vatri džehennemskoj zbog ičega drugog osim zbog svojih jezika? Znači jezici su ono glavno zbog čega će ljudi završavati u vatri džehennemskoj. U drugoj predaji stoji, koju obilježi Ibn Ebi Dunja, koja je također dobra, od Muaza Ibn Džebela radijallahu anhu da je kazao poslaniku sallallahu alaihi o Allahov poslaniće, posavjetuj me. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi obožavaj Allaha Đelešanu kao da ga vidiš. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. I to je najbolji iman i najveće deređe imana. En ta'bud Allahe ke enneke terah. Fe in tekun tarahu fa innahu yarak. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, pa ako ti ne vidiš Allaha, on tebe u istinu vidi. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, potom kaže poslanik sallallahu i broj se da si među mrtvima. I broj se da si od onih koji mogu umrijeti svakoga momenta. I dobro čuvaj ovo o Muaz, pa je pokazao na svoj jezik. Vidimo znači da je ovdje poslanik sallallahu nakon imana i nakon smrti kazao da je jedna znači od stvari koje se treba čovjek čuvati jeste da pazi na svoj jezik. I bilježi imam Tirmizi od Ebu Saida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao kada čovjek ustane izjutra svaki njegov dio tijela se obraća njegovom srcu pa kaže boj se Allaha i pazi na nas. Jer ako ti budeš ispravno ili ako ti budeš ispravan ispravni će biti i drugi dijelovi tijela. A ako ti, to jeste jezik, budeš neispravan i drugi će dijelovi tijela biti neispravni, to jeste završit u vatri džehennemskoj. I ova se predaja prenosi kao riječi poslanika sallallahu a i kao riječi Ebu Sa'id al-Hudrija i koju je dobrom ocijenio šejh Albani. Kaže Ebu Wail da je Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu jednoga dana se popeo na safu i uzeo za svoj jezik i kazao govori dobro, bit ćeš spašen. I nemoj govoriti zlo, uspjećeš. Prije nego što dođe dan da se kaješ. Pa je kazao, ja sam u istinu čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao Ekseru hataja Adem min lisani. Najviše grijeha sina Ademovog dolazi od jezika. Najviše grijeha koje čovjek počini bivaju njegovim jezikom. Kaže Eslem El Kureši radijallahu ta'ala anhu, da je Omer ibn Khattab jednoga dana ušao kod Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, a on je izvadio svoj jezik i vuče ga. Pa mu kaže Omer radijallahu anhu, prekini Allahov robe šta ti je, šta čini što. Pa je kazao, ovo će mene upropastiti. Pa je kazao Omer radijallahu ta'ala anhu, ovo će mene upropastiti. U drugoj predaji stoji da je Ebu Bekr kazao, ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, Svaki dio čovjekovog tijela se žali na jezik. Svaki dio čovjekovog tijela se žali na jezik. Jer će ti dijelovi tijela ispaštati za ono što je govorio jezik. Pa u tom smislu jeste hadis koga smo prethodno spomenuli, da se svaki dio izjutra žali jeziku i kaže da se boji Allaha Đelešanu zbog znači tih dijelova tijela. Tako je neophodno čovjeku, draga moja braćo, da se prođe onoga što ga ne zanima da ne ulazi u ono što ga ne interesuje. U ono od čega nikakve koristi nema. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže u hadisu koga prenosi Ebu Horeire od lijepog i potpunog islama jeste da se čovjek prođe onoga što ga se ne tiče. Da se prođe onoga što ga se ne tiče. Zato je naš Salef govorio, onaj ko se prođe onoga što se ne tiče ili se zaposli s onim što ga se tiče, proći će se onoga što ga se ne tiče. Jer neće imati vremena čovjek koji se zaposli sam sa sobom i gleda u svoje grijehe i u svoje propuste i u svoja loša djela, neće imati vremena da se zabavi sa drugim. Pa da kaže ova je ovakav, a ona je onakav. Od jednog prethodnika se bilježi, kako spominje Ibn Abi Dunija u svome dijelu Kitabu Samt, da je kazao, ima jedna stvar koju tražim već 20 godina ne mogu je naći. 20 godina tragam za tom stvari, ne mogu je naći. Ali kaže, nisam prestao da je tražim. I tražit ću je do kraja života. A to je da kaže šutim i da se ne zanimam za ono što me se ne tiče. Znači nije jednostavno čovjeku da ostavi i da se tek tako prođe onoga što ga se ne zanima. No međutim, to je muđaheda. I to je musabara. I čovjek znači treba ustrajati tome da sam odgaja svoju dušu, da ne ulazi u ono što ga ne zanima. Jer ako ne uđe u ono što ga ne zanima, nije pogriješio. Ali ako uđe, velika vjerojatnoća znači da će, da će pogriješiti. Pogledajte samo hadis koga je zabilježio imam Ebu Jala od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, u kome se navodi da je jedan ashab preselio na Uhudu. Pa je došla njegova majka nakon što je preselio i počela brisati prašinu sa njegovog lica. I viče mu, blagoti se, džennetlio, ti si sada u džennetu. Pa joj kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, a otkud ti znaš da je on u džennetu? Otkud ti znaš? Na osnovu čega zaključuješ? Možda je on govorio ono što ga se nije ticalo, pa nije u džennetu. Preselio na Allahovom putu, kao borac, kao šehidno. Međutim, kaže, možda je on govorio ono što ga nije zanimalo. Pa neće, znači, završiti tamo gdje bi ti željela da on završi. E u tome, braćo, smislu jesu riječi poslanika, sallallahu alaihi wa alihi men samete neđa. Onaj ko šuti, taj je uspio. Jeste li ikada vidjeli čovjeka koji šuti da se je pokajao? Jeste li niste? Čovjek koji šuti, nikad se neće pokajati. Ima naravno mjesta gdje čovjek ne smije šutati, to je drugo. No međutim, čovjek koji općenito šuti, on se nikada neće pokajati. Pokaje se onaj što govori. Jer čovjek vlada sa svojom riječju sve dok ne iziđe iz njegovih usta. A kada iziđe iz njegovih usta, tada ta riječ vlada sa njim. I ona je tada njegov vladar. živno je bi Dunja u svome dijelu je samt od Sulejmana ibn Davuda, znači poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da je govorio, ako su riječi od srebra, kaže, onda je šutnja od zlata. Ako su riječi od srebra, onda je šutnja od zlata. A Ebu Imran El Džauni je govorio jezik čovjekov je kao pas. Ako ga pusti na sebe samoga, poješće ga. To jeste upropastit će sva njegova dobra djela i sve će Allaha te barake otala bez jednog dobrog djela. Vidimo na osnovu ovih predaja koje smo spomenuli, draga moja braćo, da je čuvanje jezika jako pohvalno. S jedne strane i da je pustanje Slobode jeziku sa druge strane jako pogrna stvar koja čovjeka može dovesti u vatru džehennemsku. I billah. I zato je naš Selef govorio da je teže čovjeku da čuva svoj jezik od toga da čuva svoje dinare i svoje dirheme. da čuva svoj metak. Jer je to materija kojom čovjek može vladati. I zna i vidi je, ali znači dijela svoga jezika ne vidi. Pa onda može upropastiti svoja dijela da i ne osjeti. Znači, čuvanje jezika je osnovni sebe i razlog da čovjek se klone ogovaranja i da se prođe ogovaranja. Iako ogovaranje se može manifestirati ne samo jezikom, može se manifestirati i sa rukom, i sa nogom, i sa drugim dijelovima tijela, i sa glavom, i sa očima i tako dalje. Kroz ota se može manifestirati ogovaranje, no međutim najviše ogovaranja biva jeli jezikom. A o ovim drugim vrstama ogovaranja ćemo inša Allah govoriti kada budemo govorili o samom ogovaranju narednog puta. Pa ćemo uz Allahu te je otala pomoć, znači na narednom predavanju nastaviti govoriti o ogovaranju i pogrdi ogovaranja i da vidimo kako su to naše prve generacije okarakterisale ogovaranje i kako su imale pogrdan stav, a inša Allah sve ćemo to potkrijepiti sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam koji su svakako brojni jeli na ovu temu. Wa sallallahu ala nabina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairul jaza. Ako neko ima pitanja, može pitati. Pita. Neko, a, ljudi, ti spominjao ugovaranje cijelo vrijeme, recimo, muslimane prema muslimane, te odnose neke, ovaj, to je jasno, jednostavno. A šta je se recimo, kad nešto spominješ drugu nevjernika, nešto, spominje se, znači što se tiče nevjernika, tu je propis znači da se spominje po potrebi. Ogovarati i nevjernika nije legitimno, nije ispravno. No, međutim, ogovarati čovjeka muslimana je puno gore, puno veći grije. Ogovarati učenjaka je puno veći grije. Ogovarati pobožnjaka je puno veći grije. I tako dalje. Znači, što god čovjek ide ka višem tom stepenu, tako je znači ogovaranje biva gore i biva pogrdnije, no međutim u principu ni ogovaranje nevjernika isto tako nije ispravno, osim spominje se po, samo po potrebi. Znači kad ima potrebe da spominje neko njegovo djelo i tako dalje, zbog onoga što čini, spomene se. U principu ako nema koristi nikakve, onda se neće govoriti o njemu. Jer čovjek koji da sebi za pravo da ogovara nevjernika i da priča loše o muslimanima koji su daleko od islama, a možda i nisu muslimani, onda će sebi vremenom dati pravo šta? Da ogovara i muslimana. Pa će to znači uzeti sebi kao mu, put, kao most, znači da pređe i da upadne znači ono što je grče i gore od toga. Pa tako znači da čovjek neće ogovarati ni ovoga ni onoga osim kada ima potrebu i kada postoji znači razlog da se može čovjek spomenuti, o čemu ćemo ako Bog da tela posebno govoriti, kada je to dozvoljeno da se ogovori čovjek, znači musliman. Jest. Govoriš neke stvari o njemu, on je tu. Ako je tu i ti govoriš stvari o njemu, to se neće smatrati ogovaranjem, to se može gledati sa dva aspekta. Ili to govoriš pa da popraviš njegovo stanje, pa znaš da će takav, iako je obaveza čovjeku da nasavjetuje svog brata muslimana na samo. Pa znači, ako čovjek spominje pred čovjekom, to si tako i tako radio zbog toga što treba da iznese znači, argument protiv njega, zbog toga što treba da ukaže na njegov znači, postupak koji je učinio, koji je bio od, ovaj imao znači, negativne posljedice, bilo za džemat ili za pojedince, onda pa kaže to pred njim, to se ne smatra ogovaranjem. Jer to je spominjanje, ovdje je spominjanje, ti spominješ svome bratu, a on odsutan. E, to je ogovaranje. To je ogovaranje. A ovdje bi se ovo moglo smatrati da ga osramotiš. Kao što rekao imam Šafija, kada nasavjetuješ muslimana ili čovjeka na samo, ti si ga nasavjetovao. A kada ga nasavjetuješ pred ljudima, onda si ga obrukao. Onda si ga osramotio, jer to nije znači savjet. Ali u svakom slučaju neće se tada smatrati ogovaranje ako kažeš pred čovjekom. Jes. Moglo bi znači u tome slučaju isto biti vrijeđanje. Da ga uvrijediš tako time, a neće ulaz znači skupinu znači to ogovaranje. Ovdje pitanje, sa bratom pričamo o nekim negativnim dijelima koje je počinio naš imam i naš odbor u džematu. Je li to opravdano? Ako pričaš sa bratom da mu kažeš naš imam je učinio to i to ili džema to i to, nekorektno postupili i tako dalje, da bi taj brat otišao kod odbora ili kod imama da ga upozori na grešku, jeste opravdano. Jer to se smatra da se pomogne musliman, da se nasavjetuje, znači da se ukloni zlo koje je prouzrokovano njihovim postupcima kontrolisanim ili nekontrolisanim nije bitno. Znači ako je cilj iz toga da se popravi stanje jeste opravdano, ali samo ako se priča da se samo zna, a od toga nikakve nema koristi, onda nije opravdano. Ili ako kažeš svome bratu da bi ga upozorio na zlo koje je uistinu rašireno, onda je to znači opravdano opet. Na primjer, džematski odbor u jednom džematu zabrani određenoj skupini ljudi da dolaze u džamiju. I kažu ako dođe ovdje čovjek bit će svašta. I toga se dešavalo, jel? I onda sada dođe brat tvoj i hoće ići u tu džamiju i ti mu kažeš nemoj, džematski odbor je donio takvu odluku, oni tako i tako govore. To nije ogovaranje. Jer tada spriječavaš da ne nastane veće zlo. Znači, ta priča ima svoj plod. No međutim, ako bi ta priča bila samo priča kao priča, hajde nešto pričamo, da ubijamo vrijeme, imamo ga previše, pa ne znamo o čemu ćemo govoriti, pa hajmo od imama do odbora, onda to svakako nije opravdano. Znači gleda se kakav je rezultat i kakva je korist od te priče. Kako postupiti kada o nekome ružno govoriš, a on to nije čuo, pa se pokaješ, da li si dužan tražiti halala? Islamski učenjaci kažu, kada se čovjek pokaja od ogovaranja, imaju šartovi znači za tu teobu. Prvi šart je da prestane, znači da se klone toga grijeha. Drugi šart je da se pokaje iskreno zbog toga što je činio. I treći šart je da odluči iskreno da se više nikada neće vratiti na to. Ovo su tri uvjeta koja vrijede za opću teobu. Znači da čovjek da se da prestane čin taj grije. Mora prestati. Mora se pokajati za to što je činio i mora čvrsto odlučiti da se nikada više neće vratiti na taj grije. Jer ako nema bilo kojega od ova tri šarta ne oba, te oba bi bila tada samo prividna, da ne kažemo lažna. Ne bi bila prava te oba. Kada imaju ova tri šarta, to je znači dokaz da je te oba ispravna. I četvrti šart neki islamski učenjaci postavljaju kada ti uzmeš pravo od svoga brata muslimana. A to je da moraš tražiti od njega halala da te on oprosti. No međutim, brojni islamski učenjaci su kazali, ako čovjek zna kada bi tražio svoga brata muslimana halala, da će ga ova još više zamrziti. I da će to, ja sam o tebi na primjer govorio tako i tako i tako, pa sam pričao tako i tako. Pa svašta nešto govori o tebi i onda ga čovjek još više zamrzi. Ili mu kaže ja sam tebi halalio, ali osjeti da je to kod njega prouzrokovalo, znači još veću mržnju. Onda kažu neće to spominjati, nego će se zadovoljiti sa ova tri šarta i ova tri uvjeta opće obe i dobit će njemu. I dobit će mu. I bileži Ebu Šejh u svome dijelu etembihu o teubih od dijela selefa učenjaka da su govorili Kefare ti iskupi onome koga si ti ogovorio, jeste da mu doviš. Ogovorio si čovjeka, pa mu nećeš kazati, jer smatraš da bi to moglo još više poremetiti vaše odnose, onda kaže trebaš mu doviti i trebaš mu tražiti oprosta kod Allaha te barak otala i to je znači dovoljno. Pa se ovdje vraća, ako se zna da će biti znači produkta od toga da čovjek traži halala i da to neće imati kontra efekat, onda neka traži, u protivnom neka mu samo dovi i neka traži od Allaha te barak otala oprosta znači da oprosti njegovom jeli bratu koga je on ogovorio i kome je nepravdu nanio. Allahu Teala ale. Ovdje pitanje, jedan brat ne klanja namaz u vremenu, iako može, jer ja klanjam. A on klanja kada dođe u stan pred sami akšam. Klanja podne i ikindiju, mislim, naklanjava, da li je zabranjeno vremenu između ikindije i akšama naklanjavati ili nije. Što se tiče propisanih namaza, za propisane namaze nema zabrane. Kada se čovjek sjeti propisanog namaza, mora ga odmah klanjati. Kada čovjek ustane i nije klanjao ikindije i sunce je počelo da zalazi, on ne čeka, odmah ide i klanja ikindiju. To ne vrijedi za propisane namaze. Propisane namaze se moraju klanjati kada se čovjek sjeti. Ustane čovjek i sunce izlazi saba, mora odmah klanjati saba. Ne smije ga odgađati ni malo. Jer to ne vrijedi za propisane namaze. Dovoljno je to što je čovjek počinio grija, što je nije klanjao ga u pravom vremenu. I onda ga još nakon toga odgađa još više. Kao čovjek, na primjer, spava i prespava Saba. I pogleda kroz prozor, sunce već izišlo tri koplja. u kaže, ja prespavao sabah. je dobro, kada je kad sam ga prespavao, onda se može do podne, pa se samo preokrene na drugu stranu. To je zabranjeno. Takav je griješan i takav nema sabaha. Takav i se računa od onih koji su ostavili namaz. U istom vremenu mora ga klanjati. To naravno, ako je on sebi stavio sad da ga probudi, kazao Hanumi da ga probudi majici, uzeo za one uzroke koje može Dunjalučke, a ako nije, on je pored toga još više griješan. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti, nema mu drugog kefareta i drugi iskupine osim toga. To jeste da ga klanja kada? Kada se sjeti. To je jedini put i način da se opravdaš pred Allahom Đeršanu, ja sam prespavao namaz, ne, nisam to ciljao i nisam to imao namjeru, kada si ustao, klanjaj ga u isto vrijeme, iskupio si ga. Nisi ga klanjao u isto vrijeme, ne možeš ga iskupiti. Imaš, učinio si najveći grije. Što može na zemlji biti, a to je da ostaviš namaz. Tako ovaj brat koji može klanjati namaz u njegovom vremenu, a ne klanja ga, počinio je najveći grije što može biti na zemlji, a to je da ostavi namaz. Ako ga nije klanjao u njegovom vremenu, a mogao ga klanjati. I zato jedan dio uleme kažu takav neće naklanjavati taj namaz. Jedan dio uleme kažu neće ga naklanjavati. To je mišljenja šehlu sami Ibn Drugi kažu hoće ga naklanjati, nije bitno ovo li ono, u svakom slučaju nije mu dozvoljeno nikako da ostavi namaz u njegovom vremenu mora ga klanjati, jer je time počinio najveći grijeh što može biti. Čak neka ulema zbog takvih grijeha izvode čovjeka iz vjere. Zato čovjek se treba toga paziti, treba obavljati namaze u propisanim vremenima. Allahu Teala Pitanje glasi da mu je jedan brat musliman rekao, gdje si bosanac? Pa on mu odgovorio, kaže, ja da sam se pitao, ja bi volio da sam se rodio u Mekiji. Jer je Meka najdržava zemlja Allahu te barake Pa kaže brate da mu to djeluje znači kao da je on nezadovoljan sa Allahom odredbom ili da bi on time htio nešto drugo od onoga što je Allah Žešanu htio i slično tome. Mi kažemo u svakom slučaju čovjek, ono što je Allah Žešanu odredio čovjeku, to je za njega hajri, to je za njega dobro. No međutim, ovo pitanje se vraća na jedno bitno akaidsko pitanje i meselu oko koga raspravlja Ehlu Sunnet A to je oko koga raspravlja Ehlu Sunnet Džemat sa novotarima, muatezilama i drugima. A to je da li je Allah te barake o teala obavezan da čini ljudima ono što je najbolje za njih. Muatezila kažu jeste. Allah mora, ha, oni kažu Allah mora, to je prva greška. Da neko obavezuje Allaha Đelšanu na nešto. Allah mora činiti čovjeku i za čovjeka ono što je bolje za njega. Mi znamo da je Meka najbolje mjesto na kugli zemaljskoj i najdrži Allahu Đelešanu. I da Bosna sigurno nije komeka, to bez sumnje. Pa čovjek koji je rođen u Meki, Allah mu je dao bolje nego onome koji je rođen u Bosni. Ili čovjek koji živi u Medini, pa će Allah šanu dati da poslanik sa ne bude šefađija njima. A oni koji ne žive u Medini nemaju te dobrote i te odlike. Znači li to da Allah mora dati robu ono što je bolje za njega? Ne mora. Allah šanu daje svakome ono što želi, i ono što hoće i ne može niko obavezati Allaha te barake od kada je jedan Mu'tezila kazao tako da mora Allah žena učiniti za čovjeka ono što je najbolje, kazao mu je jedan učenjak, dobro kaže, imaju tri brata i jedan odraste i čini dobra djela i bude pravi mu'min i preseli, Allah ga tebarak je uvede u džennet. A drugi čini loša djela, nepokoran i uđe u džehennem. A treći umre kao dijete, pa dođu na sudnji dan kod Allaha tebarak je tala Kaže Allah te barek onome pokornom, ti si bio takav i takav, uđi u džennet. Kaže nepokornom, ti si bio takav i takav i uđi u vatru. A kaže ovome djetetu, ja ću se tebi smilovati i uveste svojom milošću u džennet. Pa uđi u džennet. Kada se to desilo, javi se ovaj drugi iz vatre pa kaže, Allahu, kaže ti si meni, onda nepravdu učinio. Što i mene nisi usmrtio ko to dijete pa mi oprostio pa me uvo u džennet. Da li mora Allah te barek činiti ono što je bolje za čovjeka? Čini ono što hoće i kako hoće. Pa je tako, znači, ovaj prekinuo, nije više, znači, mogao odgovoriti na to. Jer Allah te barek je mogao da je htio sebe obavezati pa da usmrti i ovoga pa da ga uvede u dženet, pa da mu dade ono što je bolje za njega. No međutim, Allah ga je uveo u vatru zbog dijela koja je činio. Tako da Allah nije obavezan da čini za čovjeka ono što je bolje, nego čini ono te barak je što hoće. Tako ako čovjek time kaže da bi volio da je rođen u Meki deo stanovnika Mekije zbog odlike i dobrote Mekije i tako dalje, da želi da bude jedan od stanovnika grada Harema, s tim nijetom to ne smeta. No međutim da čovjek time želi da je nezadovoljan Allahovom te barak odredbom, e onda bi to znači imalo, to bi bilo znači pogrdno. Tako da znači gleda se na nije čovjeka šta je time, nije ti i šta je time samo htio kazati, a ne može se znači samo iz spolješnjih tako riječi zaključiti ovo ili ono, Allah te Šta će biti sa ljudima koji ne obavljaju namaz u pravo vrijeme i tada presale? Tu se znači, tu se vraća, vraća na pitanje gdje se islamski učenjaci sporije šta je sa čovjekom koji ostavi namaz? Je li ga ostavio u potpunosti ili ostavio neke namaze, a nije sve, ili namaze nije klanio u njihovim vremenima i tako dalje. U svakom slučaju čovjek koji dođe pred Allaha Đelšanu bez namaza, takav je prava propalica. Taman se radilo jednom namazu, taman se radilo jednom rekiatu. Takav je propao. Takav je veliko dobro izgubio i takav je Allahu srđbu protiv sebe izazvao. Jer je prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Ako dođe na namaz, ako dođe na sudnji dan sa namazima, neki su bili pokvareni zbog brzo klanjanja ili neispravnog klanjanja i tako dalje, onda postoji moguće da Allah te barak i zamijeni te znači farzove sa čime? Sa sunnetima. Kao što došlo u hadisu, pogledajte, u sunnete moga roba, pa ako ima nešto, onda da se to nadomisti znači farzovi koji su eventualno bili neispravni i tako dalje. Ali to se razlikuje u mnogo čemu se i uveliko se razlikuje čovjek koji klanja i brzo klanja i onaj koji ostavi namaz. Velika razlika i vidi dvojice. Pa postoji mogućnost prvom da uspije, a za drugog se bojimo koji ostavi tako namaz, da ga ne može više nadoknati, da više ne može uspjeti. Tako da čovjek koji ostavi namaz i dođe pred Allaha Đelešanu, došao je sa najvećim grijehom. Nije mogao, braćo, na zemlji se, dunjaluku se, ne može počiniti veći grije, koga čovjek može počiniti svojim dijelima praktični grije od ostavljanja namaza. Ne računajući znači kufri nevjesto da čovjek učini kipu seždu i tako dalje, ne to. Nego čovjek šta može da učini od svojih od grijeha? Da popije, da ubije, da prevari tako da. Najgora stvar koju može da učini jeste da ostavi namaz. Nema većeg grija. Tako da znači koji dođe, kada Allah žešno sa takvim grijehom sigurno da je propao. Allah te